إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ۖ alipokufunikeni kwa usingizi uwe ni uaminisho kutoka kwake na akakuteremshieni maji kutoka mbinguni ili kukusafisheni kwayo na kukondoleeni uchafu wa shetani na kuzipa nguvu nyoyo zenu na kuitia imara miguu yenu idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان Mola wako mlezi alipowafunulia malaika hakika mimi ni pamoja nanyi basi watieni nguvu walioamini nitatia woga katika nyoyo za waliokufuru basi wapigeni juu ya shingo na wapigeni kwenye kila ncha za vidole ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Hayo ni kwa sababu wamemuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ديو هيفيو بس يونجيني نبيلا شك مكافيري وانا عذاب يا موتو يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار enyi mlioamini mkikutana na waliokufuru vitani msiwageuzie mgongo ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير Na atakayewageuzia mgongo wake siku hiyo, isipokuwa kwa mbinu za vita au kuungana na kikosi, basi atakuwa amestahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Na pahala pake ni Jahannam, na huo ni mwisho mwovu. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم Hamkuwaua nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaua. na wewe hukutupa walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa ili awajaribu waumini majaribio mema yatokayo kwake hakika Mwenyezi Mungu ndiye msikizi na mjuzi Dhalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin Ndiyo hivyo na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kudhoofisha vitimbi vya makafiri ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين كما نتاك حكومه basi hukumu imekwisha kujieni na mkiacha itakuwa ndiyo kheri kwenu na mkirejea sisi pia tutarejea na jeshi lenu halitakufaeni kitu japo likiwa kubwa kwani hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na waumini Allahu akbar Allahu akbar La Ikumbukeni wakati mlipoingiwa hofu kwa upungufu wa maji na kuwaogopa maadui. Mwenyezi Mungu alikupeni utulivu kwa kukuleteni usingizi, mkalala mkatua. Akakuteremshieni maji kutoka mbinguni mkajisafishia na mkauondoa wasiwasi wa shetani na nyoyo zenu zikawa imara kwa msaada wa Rahmani na pia ardhi ikashikamana kwa hayo maji na miguu yenu ikaweza kukanyaga bila kudidimia katika mchanga. Aya hii inaashiria fadhila ya Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya wapiganaji wa umini kwa kupatikana hali ya amani kwa kupumzika kwa usingizi na kuteremka mvua kwa kujithahirisha na kukoga na kushikamana mchanga kwa kuwepo maji basi nyayo zikasimama imara inajulikana kuwa mchanga laini unawaletea tabu wapiganaji na unakuwa pingamizi katika kwenda huku na huko ambako ni katika dharura za vita muhimu. Na aya ya pili inaelezea maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuambia malaika wawathibitishe waumini na watia hofu katika nyoyo za makafiri. Na ni maarufu kuwa hofu ikiwatawala askari katika midani huwaletea kuemewa. Na katika aya hii tukufu panaashiriwa pahali pa kupiga napo ni juu ya shingo na kuvikata vidole vinavyokamata silaha mkononi. Enyi waumini, kumbukeni pale Mwenyezi Mungu alipowafunulia wale wenye roho zilizotahirika, yani malaika, watie ndani ya nyoyo zenu kuwa mimi ni pamoja nanyi. Na kuungeni mkono na ninakusaidieni kwa kuwaambia zitieni nguvu nyoyo za walioamini, wa waitii haki na wapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na mimi nitaifanya hofu izitawale nyoyo za washirikina, nao watakuogopeni. Nanyi enyi waumini wapigeni vichwani mwao vilio juu ya shingo zao na kateni vidole vyao vinavyokamata panga. Ukawa ushindi na kuungwa mkono nyinyi na kwao ni kitisho na fadhaa kwani wao walikuwa upande mmoja na Mwenyezi Mungu na mtume wake walikuwa upande mwingine kwa kuwa wao walimpinga Mwenyezi Mungu na mtume wake basi ndiyo Mwenyezi Mungu anawateremshia adhabu chungu na adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali. Enyi waumini, hivyo ndiyo vita. Basi vionjeni na muwe na yakini kuwa mtapata nusura ya kuungwa mkono. Na wanaopinga ishara za Mwenyezi Mungu watapata adhabu nyingine siku ya kiyama, nayo ni adhabu ya moto. Enyi mlioisadiki haki na mkaitii, mkikutana na wale waliokufuru katika uwanja wa vita, nao wanakujieni kwa wingi wao, msiwakimbie, mkazipa mgongo panga zao na asiye wakabili uso kwa uso basi Mwenyezi Mungu amekasirika naye na marejeo yake ni motoni na huo ndiyo mwisho muovu kweli na mwenye kuacha kuwakabili kwa kuwa ni hila na mbinu za vita au kaacha kikosi kwenda jiunga na kikosi kingine cha waumini apate kuwa na nguvu zaidi za mapambano huyo hana dhambi na nyinyi waumini pale mnapowashinda na mkawaua mliowaua katika wao, basi hakika si nyinyi mliowaua kwa nguvu zenu, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye aliyekupeni ushindi na kuweza kuwaua kwa msaada wake kwenu na kutia hofu katika nyoyo zao. Na wewe mtume, pale ulipowarushia mchanga na kokoto nyusoni mwao, kuwafadhaisha si wewe uliyerusha, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye aliyerusha na wao wakafadhaika. Na hayo Mwenyezi Mungu ameyafanya kuwaneemesha waumini kwa neema njema. Katika hayo pana majaribio ya nguvu kwao ili ionekane ikhlasi yao na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mambo yao, mwenye kusikia maneno yao na mwenye kujua mambo ya maadui zao na kauli zao pia. Huo ndiyo ushindi mkubwa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kudhoofisha kila hila za makafiri. Ikiwa nyinyi washirikina mlikuwa mkininginia mapazia ya alkaba na huku mnaomba ipambanuliwe baina yenu na waumini ijulikane haki iko wapi, basi sasa imekwisha kujieni hukumu ya kupambanua na ushindi si wenu bali ni wa waumini na nyinyi mkirejea tena kufanya uadui nasi tutakushindani tena wala kukusanyika kwenu kwa ajili ya madhambi hakutakufaini kitu hata ikiwa idadi yenu kubwa vipi Kwani hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaoisadiki haki na wanaikubali.